sasa mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna mtu ambaye atakayetafuta ilmu bila shaka Allah anamwepesishia njia ya kwenda katika janna kwa maana anajua la halali ni lipi na haramu ni lipi kwa anayaacha ya haramu ya munkari anayaacha machafu anayaacha kisha anaendea yaliyokuwa ya halali sehemu yangu ya pili ndugu zangu baada ya kuzungumza sehemu ndogo sana ya fadhila za ilmu na faida za elimu nimeacha nyingi sana nizungumze katika jambo la pili kuhusiana na njia hizi ambazo ni nzuri katika kutafuta ilmu nianze na jambo la mwanzo mmoja katika njia inayoweza kumsaidia mtafutaji wa ilmu ni asafar safari yani katika moja ya vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia mtu kuipata elimu kwa utulivu ni safari Kiswahili unasema safari hivyo hivyo au kusafiri yani likatoka kundi wakatoka watu wakaenda mahala wakatafuta ilmu kisawasawa yani wakaitafuta ilmu kweli kweli sio kujinyaujanja wakaumiza kweli miili yao wakaumiza kweli akili zao wakawa wavumilivu wakawa na subira yakawapitikia mengi huko duniani mpaka wakafa watu wa karibu kwao ikashindikana wao kuhudhuria mazishi yao mali walizonazo kama maduka walikuwa na mashamba yakafilisika wakabaki kutafuta ilmu kisha watu wale baada ya kutoka huko wakarudi kwa watu wao kwenda kuwaonya jambo hili liko likifanyika ni katika moja nuktatul intilaq ni katika moja ya njia nzuri sana ya kumfanya mtu kuifikia elimu na hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia katika sura tauba kwamba patikane kundi ambalo litakalotoka kisha lije lirejee kuwaonya ndugu zao na kuwakemea huenda ndugu zao wakapata tahadhari wakaonyeka wakakubali kusema ni kweli ndugu yetu amekwenda kusoma sasa hivi amerudi kuja kutufundisha mmoja katika njia ya kuifikia ilmu ni safari kwa mujibu wa aya hii ambayo nimeitaja maana ya aya hii katika suratu tauba lakini pia iangalieni hadithi niliyomalizia mwisho katika fadhila za ilmu mtume sallallahu alaihi wasallam asema man salaka tariqan atakayeshika njia katika maana hiyo ya kushika njia miongoni mwa maana zake ni mtu kushika njia kusafiri kwenda kwa alimu rabbani kwenda kwa asheikhu rabbani kwenda kwa mwanawachuoni mlezi kwenda kwenye miji ambayo ana yakini ya kwamba ataipata ilmu kwenda kwa shekhi ambaye ni mlezi akakaye kwake tabu zake misukosuko yake aendelee abaki pale pale kwa ilmu yoyote atakayeshika njia mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilma miongoni mwa sababu au mwa njia za mtu kupata ilmu ni kusafiri al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ana kitabu kinachoitwa Rihlatun fi talab al-hadith misafara ya wanawazuoni katika kwenda kutafuta elimu ya hadithi na katika hadithi kubwa aliyoizungumza ni hadithi ya mmoja katika masahaba aliyekwenda kwa Abdullah ibn Unais kwenda kuitafuta hadithi moja tu katika mji wa Masri alisafiri takriban shahran kamila mwezi mzima anatembea kwa mguu kwenda kuitafuta hadithun wahid kuitafuta hadithi moja kuonyesha ya kwamba katika moja njia ya muhimu sana ya kusisi kuipata ilmu ni kutoka mahala ulipo ondoka hayo masikira sogea mahala fulani kama pana uwezekano wa kusafiri safiri kama pana uwezekano wa kutoka kwa, kwenda kwa, kwenda na kurudi kwa umbali huo nenda ni moja katika sehemu nzuri ya kutoka ya kupata ilmu labda niseme ni kwa nini njia hii inasaidia al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ametoa sababu al-Imam Shafi'i rahimahullah anatoa sababu kwa nini kusafiri ni moja katika njia nzuri ya kupata ilmu ametoa sababu na mimi sababu hii naitumia hii wewe kama ilivyo anasema hivi Imam Shafi inni raaitu qufa almaa yufsiduhu fa in sala taba wa in lam yajri lam yatibi inni raaitu qufa almaa kikayangu mimi Imam Shafi nimeona ya kwamba maji yakituama mahala pamoja yufsiduhu yanaharibika wa insala tab yakitembea yale maji yale yakitembea yanakuwa mazuri wa illam yajri lam yatibihi na yasipotembea hayawi mazuri akasema katika maneno aliyosema pia wal asadu laula firaqul ghaba maftarasat na simba huyo mnemjua nyinyi simba lau sikuliacha lile pori lake lilokuwemo mule ndani kajificha kakaa asingeweza kuwinda wala kupata chakula simba naye angeamua akae tu lile furushi lake la mamicha la, la majani yale akaamua atuame mule mule ndani kimya basi asingeweza kupata chakula bali pia mamshafu akasema washamsu na jua lau waqafat lau litasimama lile jua muda mrefu lamallaha watalichoka watu katika minal arabi wa min ajami waarabu na waajemi wote watalichoka jua likakaaga hapo hapo ukiamka asubuhi liko hapo hapo kurudi mchana liko hapo hapo mtalichoka waarabu na wasiokuwa waarabu wote watalichoka na mengineyo aliyoyasimamamsha tunagundua kupitia haya maneno mahala pamoja mtu akikaa tu peke yake kama vile mtu akakaa shamba huko yani akawa ni mtu wa shamba shamba tu akiamka asubuhi yuko na ng'ombe akiamka asubuhi yuko na mambuzi anayapeleka na kuyapeleka huko anarudi kisha tena huyo kesho asubuhi tena yupo yani yeye rafiki zake ni pori pori pori pori ni mbuzi tu marafiki zake anajua miruzi hii anajua miruzi kadha anajua maneno haya bila shaka mtu huyu atakuwa na mapungufu tofauti na mtu aliyetoka kwenda na kurudi na ndio maana mnafahamu ndugu zangu maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam situkani au mtume hatukani lakini anazungumza uhalisia anazungumza uhalisia wa jambo akiwazungumzia mabedui watu wanaokaa maporini akiwazungumzia watu wanao kama purini kulingana na ule ufahamu uliokuwa nao wa kukaa mahala pamoja akasema mambada jafa yeyote atakayeishi vijijini lazima awe msusuavu mambada jafa ay man sakana albadiyata asabathu aljafa mwenye kuishi kwenye shamba sio shamba ndio shamba nyinyi mwenye kuishi kijijini nazungumza kibara mwenye kuishi kijijini shamba huko aswabatuhu aljafa lazima apate na uzuzuavu ukimwambia neno hili hata la upole ye mkali ukimwelekeza kidogo kana kwamba anaona unamuonea ukimfanyia ihsani hii kana kwamba anaona hujamfanyia inavyotakikana watakikana uzidishe mambada jafa kwa maana mtu anayekaa mahala pamoja lazima kuna akili na mazoea atakayomzongazonga kiasi cha kwamba anaona kutoka kwenye hayo mazingira mengi katika mambo atayakosa na aliyoyazoea atayakosa kwa hiyo maana yake mtu huyu hataweza kusoma kwa sababu ya kukaa mahala pamoja akigeuka huku ammi akigeuka huku baba mkubwa akigeuka huku baba mdogo shangazi mama mkubwa nani wamemtuma kule wamemfanya hivi bila shaka mtu huyu kuna mambo yatamkwaza illa man rahimahumullah jua likikaa mahala pamoja tutalichoka sisi simba akikaa mahala pamoja hawezi kuinda hawezi kupata kitoweo na hivyo hivyo na wewe ukikaa mahala pamoja tu yani ukaamua ukae mahala pamoja tu hapo hapo basi wewe ilmu yako utaipata lakini itakuwa ina walakini kidogo lakini ukisafiri ukaenda kule ukarudi kule ukaona tembea mahala watoka huku mpaka huku watoka kule mpaka huku wa kijiji hiki mpaka hichi kutafuta ilmu bila shaka kuna mambo mengi utajifunza na utaona mabadiliko ya ilmu namna inavyokuwa bali utatoa nguvu kubwa hii ni njia ya kwanza itakayoweza kumsaidia mtu katika kusoma ilmu awe mtu mzima awe mtu kijana awe nani ni kujitahidi kusafiri sisi watu tunaona watoto wetu mashule tunawapeleka ni mbali huko anakwenda kukutana na watu tofauti anakwenda kukutana na takalidi tofauti tamaduni zingine tofauti tofauti kidogo akili inapanuka anawaona wanaosoma anawaona wanaotoa juhudi anawaona wanaopenda elimu ile itamsababisha naye kuipenda elimu lakini akikaa hapa namuona dada hasomi akikaa hapa namuona mama mkubwa naye ndo kabisa mzee ndo asubuhi akiamka na redio jioni hivyo hivyo bila shaka mapenzi na hima ya ilmu haitakuwepo lakini akatoka mahala huko akafunga safari akaenda kusoma ilmu pale bila shaka patakuwa na nauun pana sehemu kidogo ya kutilia mkazo ile jambo la ilmu na hichi kipengele pia kina maelezo yake fulani ambayo yanaweza yakafungamana na watu wa mji fulani tu sehemu hiko inapatikana ilmu hilo nao pia mazungumzo na wachuoni mji wako una wanawazuoni na mashekhe unasomesha na mji mwingine upo je mtu aanze aanze kwenda wapi anaambiwa anza kuchukua elimu ya mjini kwako soma kwanza elimu ya mji wako malizana na mashehe zako kaa kwenye virago vyao vile soma hama kwa shekhe huyu anasoma fani kwake soma huyu kwa huyu soma kwake kama ni msikitini pana halakati mbalimbali pambana na hizo halakati pana kama pana mistawa yake mbalimbali pambana hiyo mistawa yake ukitoka hapo kaimaliza hiyo ilmu hama sasa nenda kwingine bado hii ni sehemu ya kwanza mashehe sehemu ya pili nyingine inayoweza kumsaidia mtu katika ilmu jambo la pili pia mimi ninahimiza sana kadhia ya kuhifadhi sana kadhia ya kuhifadhi hii kadhia ni kadhia moja nzito sana ikhwa katika mambo ambayo yanatakikana yaseme kwa twalibu ilmi ni kadhia ya kuhifadhi Abu Hurairah radhiallahu anhu amewashinda masahaba wengine kwa sababu ya kuhifadhi na kusomesha lakini sio maana kwamba wengine walikuwa hawana ilmu la mtu mwenye ilmu katika masahaba wote ni Abu Bakar Siddiqi radhiyallahu tabarak wa taala anhu ndio alimuhu ndio mjuzi wao lakini Abu Bakar alikuwa ni mtu mwenye mashughuli haswa haswa mambo utawala na vitu vingine lakini Abu Huraira anasema katika hadithi yake kwamba mimi nilazimiana na mtume sallallahu alaihi wasallam ili niweze kujaza tumbo langu lakini pia niweze kuhifadhi kile ambacho wenzangu hajakihifadhi Qur'ani hii tunayoisoma imetufikia baada ya watu kuhifadhi sunna hii mnaoiona sunna Nabii Daudi na Tirmidhi wal Bukhari na wengineo vitabu vyote vikubwa unavyovijua wewe duniani vya sunna vimetufikia baada ya kupatikana wanaume waliotoa juhudi zao kuhifadhi tukafikia sisi fani hizi mbalimbali zingine hizi zote zimetufikia kwa sababu kuna wanaume walitoa muda wao na walijiumiza walipoteza masaa yao kwa sababu ya kuandika na kuhifadhi kile walichokuwa wamekihifadhi kukuletea wewe Imam Nawawi rahimahullah watu wengi tumjua sisi Imam Nawawi kufa na umri mdogo sana rahmatullahi tabarak wa taala alayhi wanasema alipofisha miaka 40 hakulala tena alipofikisha miaka 40 Imam Nawawi alikiaga kitanda akawa yeye anakaa tu napofika wakati wa usiku anaweka kitu nyuma pale anakaa yunaqihu almasaib anayaandika masaid usingizi ukimkuta anaanguka labda chini kwa kiasi hiki anarudi tena hivyo lakini kitandani baibai tena la waqta lidhaya hakuna wakati wa kuchezewa kupoteza tena hata mtume sallallahu alaihi wasallam alipofikia umri ule wa miaka ya kupewa utume ametoka kwa Khadija radhiallahu anha ameshawaambia samiluni samiluni na kisha mara ya pili Jibril alipomjia akamthibitisha kwamba ni rasul sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akasema madha zamanu raha nyakati za starehe zimeondoka sasa sasa ni kazi miongoni mwa kazi za talibu ilmu ni kuhifadhi tumekuwa wazito sana kwenye kuhifadhi mno jambo la kuhifadhi limekuwa kana kwamba ni ndoto fulani mtu anayo leo imefikia udhaifu wa kuhifadhi mpaka namba ya simu ya mtu hajui namba yako tu ile namba yako ile mpya ile kuihifadhi tu uwezi kupata tabu ile namba yako mpya umechukua leo hifadhi uwezi hifadhi mbovu kabisa sasa kwenye huu mlango ndugu zangu mimi nitatoa taujihi fupi tu kwenye huu mlango nitatoa taujihi fupi tu huu mlango wa hifdhi huu huu mlango wa hifdhi kwa watu wazima na vile vile sisi wanafunzi wadogo wadogo na kwa mashekhe na wengineo alilmu bilhifdh elimu ndugu zangu ndio kuifanya juzi nisoma beti nikawaambieni wa hiya aulaha bilihtimami وهو طريق السلف الأعلام هين لينشي سلف الأعلام لا تصغي يا أخي بالأرجاف ولتتبع مناهج الأسلاف واسمع لما أسنده الخطيب في جامعه للإمام صيرفي ما العلم إلا ما حوته الصدر وما العلم إلا ما حوته القمطر walaisa alilmu ma hawathu alqimatru mal ilmu illa ma hawahu sadru elimu sio kwenye vitabu elimu ni ile ya kwenye kifua ukienda sokoni elimu yako unayo ukiingia chooni elimu yako unayo hiyo ndio elimu hiyo mwalimu kasafiri lakini unacha kwako ameondoka unacha kwako moyoni kwenye kifua chako hiyo ndio elimu yako hiyo hii ndio tariqu salafi alalam taujihi yangu kwenye kuhifadhi ndugu zangu mimi napenda niiseme ili kusaidia tu katika mlango wa kuhamasisha watu jambo la elimu lazima tujue vya mwanzo vya kuhifadhiwa kitu gani cha mwanzo mtu kuhifadhi yani mtu lazima aangalie kitu gani cha mwanzo kipaumbele cha mwanzo kuhifadhi bila shaka kwa wanaoanza mwanzoni kabisa kutafuta ilmu wanaambiwa kwanza wahifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wahifadhi kitabu cha Allah subhanahu kitie nuru katika nyoyo zao na vifua vyao ama na wale ambao huko ushaenda sasa basi wao jambo la kuhifadhi lisiwe kubwa sana bali ni sehemu ndogo ndogo waende nalo pole pole Sheikh Mukbil rahimahullah amekufa hajahifadhi Qur'an lakini kuna aya gani utaitaja kwenye Qur'ani na bila hiji na ukisikiliza mawaidha yake anatolea dalili aya kukinda kila kitu akigusa hili kagusa aya akigusa hili kagusa aya lakini rahimahullahu ta'ala Allah akumpa baraka ya kuhifadhi kitabu chote kama walivyokuwa wengine katika wanafunzi wake na wengine kwa hiyo sisi watu wazima tunaweza tukachukua sehemu ya Qur'an lakini tunaisoma sana kwa macho tunasoma sana tarajumu zake tarjama zake tunasoma sana fiqh ya kwenye Qur'an yaliyomo ndani ya Qur'an katika tafsiri na vinginevyo hili ni jambo la kwanza katika kuifanyia kazi hifdhi Qur'an kitabu cha Allah hichi hutakiwi mwanafunzi kukipa mgongo pambana na kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala lakini jambo la pili katika vitu vya muhimu an tahfadha fi kulli fannin kitaban uhifadhi kwenye kila fani kitabu kimoja wala wal aqal walau kitabu kimoja kila fani unaijua wewe katika fani imma za lugha na vinginevyo jitahidi utafute mahala kila fani utakaosomeshwa kitabu kimoja ukihifadhi kisha kile kitabu kile utakapokihifadhi ukakisoma ukakijua yaliyomo ndani yake ndicho ukitumie katika kufungua masaili yote ya mlango masaili yote ya fani hii usipofanya hivyo utasoma vitabu kumi vitabu sita vitabu saba utakuwa na ilmamu ya juu lakini lakini utakuwa huna kidhibiti cha elimu hiyo utakuwa unazungumza kwa nadharia kwa maana ya kwamba utakuwa wewe una nadhar una mtazamo wa juu nadharia ya juu unayo lakini kudhibiti masaili kwa misingi yake hautakuwa nayo kwa sababu kichwani humo hamna chochote kwenye hicho kifua hakuna chochote hebu angalieni watu ambao wamehifadhi vitabu hebu angalieni mashekhe mnaowajua nyinyi waliohifadhi vitabu vikubwa vikubwa kaifa yastadilun nanta mna nyote mnamjua shekhe Salih al husaini mnamjua wote najua hivyo hebu muangalieni yule mwanachuoni hebu muangalieni huyo shekhe kila unapomsikia unataladhadha muangalie Sheikh Abdul Abdul Razzaq al-Badr ukimsikiliza tutaladha unapata ladha ya ilmu kwamba ni mtu ana masaili kweli na yaliomo katika ilmu yamejipanga kwa mafolda hivyo hayapunguruki ovyo ovyo na wengineo katika wanawachuoni wengine watazameni namna ambavyo elimu kwa ukiisikiliza kana kama unaona elimu ni nyepesi sana ukiwasikiliza wanavyosomesha na wanavyotoa fawaid kana kama unasema ah, elimu kama nyepesi hivyo la inna sanulqi alaika qawlan thaqila elimu ni nzito kupangilia kwenye kila fani kitabu kimoja ukisome ukielewe na usome vitabu vingine lakini kile ndicho ambacho umekihifadhi kwa kupitia kitabu kile wewe utabakia unaingiza masaili mbalimbali kupitia ulichokihifadhi hili litakusaidia sana kwenye elimu yako hifadhi ndugu zangu zimekuwa mbovu kutokamana na vyakula tunavyokula kutokamana na mazingira tulionayo kutokamana na shughuli tulizokuwa nazo kuhifadhi kumekuwa ni kuzito sana hii ni sehemu ya pili sehemu ya tatu inaweza kusaidia kwenye hifadhi ni kumpata mwalimu ambaye ni mutqini mwalimu ambaye ni mzuri kwenye somo lile atakayeweza kukusaidia kukusikiliza na kukupushi mara kwa mara na kuzidi kukupa moyo katika kile unachokisoma kumpata mwalimu ambaye ni mutqin ni mzuri kwenye hilo jambo hifdhi ndugu zangu hifdhi ni kila kitu na sehemu ya nne baada ya kumpata mwalimu basi jua jambo la atakarar kukariri kile ulichokihifadhi na shekhe kwenye huu mlango huu wa takrar alulum kukariri elimu kukariri kihifadhi yani kujifanyia muraja kujisikiliza au kusikilizwa mwanafunzi anatakiwa hifadhi kitu mara nyingi sana shanaqita wote wanasema aqallu shay mara chache sana mtu ahifadhi kitu mara sabini yani unaposoma mathalan tadabbar kalam Allah wa'tamidil khabar tadabbar kalam mara sabini ndio kwa uchache تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رايا لا يلائمه اثر ile beti nzima ile mara 70 isome au mara 100 wanasema mtu aliyeisoma beti kwa idadi hiyo au aya kwa idadi hiyo kuisahau ni vigumu sana sana mara sabini kwa sababu tayari ulimi na moyo na ule ubongo wa ndani vimeshawafikiana kuijua hiyo beki au kuijua hiyo aya takarar na hapa panahitaji bidii panahitaji juhudi kubwa sana sio mchezo sio jambo jepesi na ukishalizoea hilo ni vyepesi mno ukishalizoea hilo ni vyepesi mno takrar kulikaribi jambo kulirudia mara sabini mara mia moja kila unachokihifadhi katika mstari miwili mara mia mara sabini mara mia mara sabini mpaka unajikuta lile jambo limekaa kwenye nafsi yako vizuri kabisa hii ni katika njia nzuri pia ya kukusaidia wewe kuweza kudhibiti ulichokuwa umekihifadhi lakini pia nimalizie kwenye jambo la kuhifadhi hili ndugu zangu katika vitu vya msingi sana ambavyo vitakusaidia wewe kudhibiti kile ambacho umekihifadhi ni jambo la kujua uwezo wako wa akili yani ubongo wako unahitaji muda gani kuhifadhi sio kila muda tunahifadhi basi ujue muda gani ambao unaweza kuhifadhi jambo ndugu zangu sisi talabatul ilmi sisi wanafunzi sisi ambao tunaosoma tusipotoa juhudi za kuhifadhi tusipotoa juhudi za kutafuta ilmu bila shaka tutakuwa tumepoteza elimu nyingi sana kwenye hii ummati Muhammad alayhi salatu wasallam waliotangulia kwa sisi walitoa juhudi na walihifadhi tena hifadhi ambayo dunia hii haijawahi kuishuhudia hifdhi Imam Bukhari rahmatullahi tabaraka wa taala alayhi kumbadilishia zile isnadi nani anaweza kufanya hilo jambo nani anaweza kufikia kiwango hicho hivi ni kweli wewe talibu ilmi utabaki kila siku wewe tarawih unawasalisha watu na msaafu hatusemi ni vibaya maliki wote wanasema ni sawa lakini ndio miaka yote hivi kila siku utakuwa wewe ndio kusoma na msahafu kila siku nimalizie eh, muhadhara wangu kwa nukta nyingine ya msingi kwenye jambo hili la kuhifadhi hili basi wewe talibu ilmi hebu lichukulie hili jambo la kuhifadhi kwa kiasi kikubwa yani libebe kila unachosomeshwa kihifadhi unachosomeshwa kihifadhi mwambie mwalimu akuchagulie kitabu kimoja cha kuhifadhi kihifadhi kesho watakapopatikana matalabatul ilmi basi wewe utakuwa katika matalabu ambao ni aqwiya wana uwezo mkubwa wa kuyahudhurisha mambo lakini pia ndugu zangu la mwisho kabisa kuna jambo la ilmu nimezungumza jambo la kuhifadhi ambalo lina vipengele vyake vidogo hivyo nimeviacha vingine jambo la pili na la mwisho kwenye jambo la, la kutafuta ilmu ni ikhlas kutakasa nyoyo tutakase nyoyo mno tusisome kwa ajili ya kushindana na watu tusisome kwa ajili ya kutaka tuonwe kwenye jamii kwamba sisi ni kadha wa kadha wa kadha tusisome kwa sababu tunataka fahari hebu tuiangalie jamii yetu ya Kizanzibari tuangalie jamii tuiangalie kwanza nafsi zetu kisha tuiangalie jamii yetu tuangalie vituo vyetu tuangalie haja za vituo vyetu kisha mtu ingia ukasome na unaposoma katika kusoma kwako basi jitahidi unapoanza kusoma usichanganye masomo mawili kwa wakati mmoja anza na somo la kwanza ili umalizana nalo somo la pili malizana nalo pamoja na kwamba nidhamu hizi kwetu sisi ni ngumu sana lakini waarabu wana msemo wao nisikilizeni huo msemo wanasema wa fi taradu fil ulumi man uja in tawaman istabaqa lam yakhruja wa fi taradu fil ulumi man uja kwenye kuambatanisha elimu mbili kwa wakati mmoja hicho ndicho kizuizi cha kuipata elimu kinakuja kuanzia hapo intau aman stabaqa lam yakhruja mishale miwili utakaoitoa mahala pamoja au watoto wawili mapacha wako tumboni kwa mama yao wote wataka watoke pale pamoja wawili anatoka atamuua sasa intau aman stabaqa lam yakhruja mapacha mawili wakitaka washindane kutoka pale wote atoe bicho na atoe bicho atoe mguu atoe mguu lam yakhruja hawezi kutoka pacha mbili hawawezi kutoka sehemu moja lazima mmoja atoke kisha ndio afuate mwingine kwa hiyo katika kutafuta kwa kuilmu pia basi jitahidi sana ile ikhlasi yako anza na elimu moja moja elimu ni ndefu mashekhe lakini itakuwa ni fupi ukiikamata kwenye misingi yake na kanuni zake kwa hiyo moja katika mambo ya msingi ni ikhlas nimaliza kwenye hiki kipengele niseme walipata hasara wale ambao waliosoma kwa lengo la kujionyesha kwa watu wajifaharishe kwa watu waje washindane na watu wengine wamuangushe fulani na alani hawa wote walipataga hasara hadithi ya Abu Huraira hadithi ya watu watatu ambao waliburutwa na kuingizwa katika moto miongoni mwa watu hao ni mtu ambaye taallama alilma alijifunza elimu au qaraa alqur'ana au alisoma qur'an alipoulizwa ulisoma kwa ajili ya nani akasema nilijifunza mimi kwa ajili yako ya rabbal alamin Allah akamwambia kadhabta umesema uongo bali ulisoma ili uitwe alimu ni elimu au ulisoma Qur'an ili uitwe qari'u faqad qila na hayo duniani umeyapata basi anaamrishwa malaika augurute uso wake mpaka katika moto kwa ndugu zangu katika fadhila za ilmu ni hili jambo la namna ya kuiendea ilmu tusisafishe nafsi zetu katika safari ya kutafuta ilmu wallahu tabarak wa taala alam naomba niishie hapa kwa sababu naona muda nimeutafuna kiasi kikubwa sana